Ebe, zendako han, zenta, bon, deia hori zapen honak baititugu, han uh, lehen errobiko festivaletan, e, iten ginen ikusgarri bat han uh, eta atz batez, eta festival de moran, eta gero bai, bauzo maite urte ez ginela izan, eta behaz eh, ideia zen han uh, antopatzea. Eta gero ere zen ursumuren uh, gauza zen ere, Francis Marmand, uh, kontaktua bada beinatek badu kontaktua Francis Marmandekin, eh, kasetalariaekin, eta eta bera izan zen, um, bai, ezakit nola erra merden, mena isil uh, eh, egazkin, uh, eh, egazkinen uh, astapena hor uh, ursumun uh, egin zuen be, beste lagun batzuikin eta talde batekin uh, egin zuten hori mila behatzunta berroita amabostian uste dut. Oden hasi zen, iduriz, emazte bat hor uh, bere egazkinarikin uh, pausatu zen hor, eta dena iatze betia zen, iatzia zen, larre bat zen, hola, eta behatzodean deribatu zuten, itia menturaz hor, eh, eh, egazkin e, eh, ikipi bat dako, ere mu eder bat itia, eta hola sortu zen, behaz, e, ursumuko aerodromo hori. Eta ara, eta memento berian, ahreman ahaspolita ere eukandugu hango taldearekin, eta mm, aerodromoko taldearekin, eta berak ere kontenta gertu ziren, hola egitea zerbait, piskata aipatzeko tokia eta eta beren eh, pasioa ere, zenta pasio bat baita ere hori hola airean hori ere eh, zerbait uh, eh, azkara mm. agertzen da eta behaz Bon, hori e, e, musikarekin eta dantzarekin eta lotzen altzen beren fede, fede azkar hori, duten fede hori. Bostontan emaiten duzia itzordia, Francis Marmando rekin, eh, bere ekarriko baitu. Bai, bera, eta beste batzu ere izanen dira, ere beste eh, el, elkarteko beste kide batzu ere bai, eta gomitak izanen dira, hola. Txaldi bat izanen da polita, hola. Mm Jo, ikusgarri bat, seionta egoiti hor, eh, bai. baina eta xarriden proposamen bat, aidatzeko bai. beti eh, gai horren inguruan izanen gira, eh? Bai, bai, hori da, zenta dantzarekin bada alako mogimendu bat, goiti, goiti buruz, ere, eh? Ezeten alda, ardura, eta euskal dantzetan ere bada, hori, eh? Azkenian, eh? e, fandangoan edo e, eh, jauzietan ere berdin e, diren gauzak eta hola piskat, goitik xo bezala piskat. Eta hor, bez bilakako dantzariak izanen dira hor, eta um, neko gila e, hori berakukaiekoa da. Eneko gila, Eh? Bai, eta musika egiteko hori izanen dira gaztiak eta zaharrak ezkenean. <laughs> elgarrekin. Zure semia ere ari zauzu hor bai, Bai, semia ere ari da, bai. Eta bera da gaztenetaik. Aha. Eh, gaztenetaik eta jo partitzen da ogoi urtetan, hola, eta izutan oita ama urteak arte. Uh, batek erretretan dira eta badira itatxi ere Nak eh, eh, biga beden, bi musikari beden. Akordeoia, batedia, klarineta, kantu txalaparta, beatbox, zure semea dena, hauarekin egiten diren perkusioak, eh? Tromboia, klarineta izanen dira, eta zer da, sorkuntza bat egin duzia hor? Ebe, eh, hartu ditugu, ezagutzen ditugun pieza batzu, piskat bat, mitxa bat, mitxa desberdin bat emanez, pixka bat. Uh, Usai azkampuko mitxa bat pieza horiak eta berdin jauzi batzu ere bai, eta gero, dantzarietan izanen dira ere, makilariak berdira ipatu ere, zaldun bideren eh, ikasleak ere hori izanen dira. Itxasun, es, bada eh, makilari, eh, dantzari eskola tipi bat bezala, informala balimada ere, eta bat dira gazteak, eta eta izanen dira, ere makilariak ere bai. Eta behaz, makilarien musika ere eginen dugu, eta gero bakarkako lan batzu ere bai izanen dira, eta hor uh, entzuten halko da, segurenik eh, Juan Miguel Cantero bakarrik bere saxofoiaekin, bilakako dantzari batekin, edo biekin, edo ez dakit, eta hori gira antolatzen gauza horien, eta behar zolako gauza batzu izaten aldira. Airatzea, aste buruguntan, larun batean, boston taiko goiti, itxasuko aerodromo edo urzumu mendiska hortan, amare eurotan da sartzea, kiturik bi urte spetikakoen zat, lekian bedian arzenalko dira txarterak, edo bestela internetez ere ustut egiten aldirela. Eh? Bai, eta sustut hortan, eh, sustut inala internetez hartu uh, biletak, zenta hola, eh, erresago da. Eh? Tokian berian e, jendia sobera eh, elgarri urbildu gabe eta itena, sartzen alko dira jendiak tranquil kaderak izanen dira, jarrik izanen, izanen da, kaderak izanen dira denentzat. Ara, bena, sustut, sustut, ahal, ahal duenak internetea zartu, biletako toi. Ara, eroa pasatuz, baina oberena da aerobikofestivala.fr webgunera joa itea simpleena. Olibera.